Bai, egun ontzuri, egun ontzuri eta bai, zuzenan gira hemen eh, bai honako zitsu eh, kolegioan. Eta gurekin, ba, go bi gomite zango ditugu bat eta ikasle bat enik errakasle eh, aurkazuko dizuet giren zaldu mide egun on. Egun on. Zua euskara erakasle zira. Bon, gaurko eguna berezia da hemen, jaditen aldi guzut, ari den, badira kamioinak, biziketak denetan, zer gai? Beraz, gure biziketa martxa prestatzen argira, goizuntan jonen begira bordalerat, Uh, eh, Bordaretik ginen gira, be, azterketak euskaraz uh, aldarrikatzeko. Biziketak alde batetik, zakoak bestetik, noa, noa da antolakuntza goizuntan? Ez kamion batek eh, gure biziketak ere ditu bordalerat, eta beste kamion batek gure zakuak, eta gut jeinez joanen gira bordalerat, han uh, biziketak errekuperatuko, eta gero jautsiko gira behaz poliki-poliki, etapaz-etapa, etapa, Eta beti ukanen ditugu bi kamion gure segitzen alde bat mm. eta gero behar den material guziarekin lo egiteko eta eta jateko. Burasoak ere partartzen dutela ekitaldi hortan? zuekin izango dira egun batutan edo? Bai, gurasoek segitzen dituzte egun guziz, egia da antolaketan hainitz parte hartu dutela, osoki implikatu direla eta hori txarotzeko eta eskertzeko dela eta biziki baiak dela, izan da, presentzia. Beraz, eh, zuek eh, autobuse ez zirango zizte janduzu e, eh, bordalera, lau bat egun intzultzeko onera, prestakuntza batzu egin dituzue, zuek ikasleak bizikleta egin biltzeko, ezpeita, gauza egisa, zuto goi bat kilometro egin egunean? Uh, Begoita bat kilometro ah, egunean. Ah, gatu. <laughs> eta festak eta ikasleak aian artean, ah, bo, joaneko berri nubik egin duena, mm. artean bildu dira, trebatu dira biskat, erakasleak ez ginoen trebak eta beharrik, beraz, uh, beraz aixe guretako. Egan dugu, uh, eh, piskat aldarri aldatu dela, azkenan, eh, pribetatzen eh, jumuga uh, egun hauen basua bilakatu da, besua eskoraz aldarrikatzen uh, duzu, eh, bilaldi horrekin, bon, um, berdintzu da azkenan eh, hori, importanta da garrantzura mentu honetan. Egia da, lortu dugula gure aldajiaren parte bat, baina beste parte handi bat oino argitzeko da eta eta ez da lortua, basoarena. Berdin ere ipatzeko da, saile lebidunetan ere batzuk eskakizun hori dutela, zerretak euskaz pasatzeko eta ez dutela, beraz aldajia ez da aldatu eta eta berdin-berdin eginen dugu gure bidea. Untsa da, e, berbait patuko dugu be, ideia aukanduen gundunarekin, eh, egan eh, ere, hori eh, azken galdera egin goizut, ez da zuen iniziatiba, ikasleak dute ideia hori ukan bizikleta martxoa horren ideia? Ba, ikaslean iniziatiba izan da, eta gero jendira gure gana proiektoren aurkeztera, eta haiekin berriz lan dugu, eta gero hor dira, gero gurasoak sartu antolaketa praktikoan, hor dira implikatu, eta mm. ikaslean iniziatiba bai. zen batek partartuko dute bizikleta martxoa Ogeita bi ikasle dira orotara eta lau erakaslea bian gira eta guraso pare bat e, gunguziz. Hmm, jara idutzen dira etapak, etapaka egingo da itzulera hori? Bai, eh, kanping batzuetan lo eginean dugu eta uh, bost egunetan uh, eginean da. Larun bateko manifarekin bukatuz uh, bai honan, uh, beraz, apilaren oita bian. Hmm. Azken parte ere, parte hartzaile dela, azken kilometroak uh, egiteko gomita lotzatu duzuela? Ba, ideia lotzatu dugu azken kilometroak elgarrekin egiteko, hola, jibatzen masio bat eh, izan da den, eta bo, simboliko polita baita, eta indar jokan baitu. baitu. Nireska gainitz gilen, eta jamezala e, ikasle batekin zatzuko gira, joane, joane eh, laje, zala egunon? Egunon. Zut, zuzirela, edo beste bat zuekin ideio jena jatu gian, zer gaitik bizik eta martxa baten egiteko ideia izan duzu? Gordoan astapenetik uh, eh, idei hori ukan dugu, astapenan idei eroa zen, baina ala, lortu dugu, jamezala. Eta zenako bizkedaz, be, simpleki uh, eh, ala, laguntasuna batzen, batzen duen eta batzen gaituen proiektu bat delako, den, denek esfortzu bat eginez, uh, uh, esker gure laguntasunan handitzen da. Eta... Mm. Zuba duz zoitura bizikleta egiteko? Bainik bai, baina bestek gutxiago eta horrek du uh, proiektuaren berezitasuna egiten, gehienak uh, eh, bizketa gutxi egiten lako. Ba, nola trebatu ziste, trebatu bai ziste bizketala ere, jamar da? Ba bai, be, otxaileko bakantzetan eh, hiru igandez egin dugu uh, eh, genitu entrenamendu batzuk, bai honatzik usteitzerat joan etorriak, eta horrek bai mendu digu, be, normalki formalizaitea gaur, eta, eta horrein, horrein ikusiko. Egan zure erakasleak uh, berrugoi bat kilometro egunean, bon, gauza egisra da edo ez emeste? Borduan, ba, e, eh, normalki talde handia girenez eta umore honean egiten balen badugu, borduan egin, egin, egin garria izanen da, eta gainera pausak eta ditugu usu, borduan, en eh, ustez, egin garria da. Gana idu, eh, zuen artean, ala ere aldarrikapen hori, gogoan duzuela, e, eh, basoaren euskaraz, zuek ere ez zitu ino horrenik hortan, baina eh, gauza garantizu da zuen nako, eltzea euskaraz pasatzera azterketa hori? E, bai, beti danik euskaraz ikasi dugu, eta orain guk nahi ditugu azterketak euskaraz pasatu, eta gara guri joan gira irugarrenan, baina pentsatu behar da, hemendik lau, lau pa bost urterat ba, pastuko dugula basoa, eta guretzat egiten dugu, baina baita ere, heldu diren belauna dientzat. Eh, Erran duzu, trebatu ziste, zuekin ere, bada erakasle eh, oitu bat bizikletari, eh, horre garrantzua da, eta mekanikan ere, egin behar da, gauzak eh, bat edo ez zer gerta bizikletan, horre ere, duzun horbait zuekin ere, jakintuna dena gai hortan. Bala, be, duren mugikadugu gurekin, eh, kapable dena bizketa konpontzeko eta bat dituen bai duena diploma bat eh, gure, baduena diploma bat gure segitzeko hor eh, baliatuko dugu. Mm. Jandun zu eta apaka ikusizte eta jandun zu ere burasoek hori izango dira. Hauai esker ere eh, gauzatzen da egun hori egun horiek ah, bai, gauzatzen dira. Ba, Gilenak egin bezala, zinez, irakasleek eta, eta gurasoek egin ekarpenak zinez eskertzekoak dira eta hori esker, esker gira proiektu honen bukaerara joan. Hmm. Ibilbidea nork erabaki du? Ordan, ibilbidea eh, denak elgarrekin erabaki dugu, orduan albezain eh, landiak gutxirekin dena, orduan uh, eh, velodize bide famatu hartuko dugu eta autoetatik autoan uh, gandik kojone izan hmm. Eta bukaera arte hori edo berko duzu ibili E, parte batzutan bidean izan gira, Mari Euski, baina ez parte gehienan e, velodizi bide hartuko dugu. Hmm. Bon, kaskoa eta denak hartua duzue, denak pres dira. Uston, kamioia hor itxi duzu denak igo dira, barnera biziketak eta denak prest. Hala. Bai, no, bai, bai, pres gira eta trena hartu, bordaiat eta, eta pedalei eman. Untsa da. Ebe, ongi pasa eta um, bateko manifan gertuko ziste, eh, seguraski. Eta hor ere, polita da bukara bezala. Bai, ala, bon, seurenik uh, eh, lehirinak zen baina, bon, uh, eh, irrearekin eta basoa euskaraz lortu nahian. Ja. Mil esker gilen eta joane, eta be, bidaia hon zuai. Arain eh, gorko gomitak zuzenan hemen zitzu joblez kolegiotik abiatuko dira laizte autobusa ere eltzekoa da, eta hortan onzen zaituztet.